Seigarren boska EREMOA, aire eremandu ere mandu Vincent Bru kanboko auzapezak La Republika Amarx etiketarekin. Ogoita bost egiak maide garroztegi Le Republikenekoaren aitzinean ezagi dute, naiz eta lehen itzuliko aldea doi bat tipitu den igandeuntan, bereziki miagitzen. Je note que d'ailleurs Maïder a, a, reconquis un petit peu de, de l'électorat euh, au second tour. Voilà, mais simplement les électrices et les électeurs ont choisi ma candidature et m'ont élu député. J'en suis très heureux, bien évidemment. Bourbon jauregiko bide hartuko du beraz, Vincent Bruk, eldu diren bosturteetan, legeen egiteko lanetan ari zanen da, baina lugaldeko animatzaile ere izan nahi du. Je souhaite, comme je l'ai annoncé, euh, organiser des tables rondes, des euh, groupes de réflexion sur les principaux thèmes euh, que nous aurons abordé par la suite à l'Assemblée Nationale ou sur des problèmes de société. Horrez gain, jadanik egana zuen bezala, bere beste kargu politikoak departamentuan eta kanboko erriko etxean utziko ditu, ofizioa ere alde batera utziko dura ejan dauku. Euh, vous savez que j'abandonne euh, tous mes mandats, euh, toutes mes fonctions d'enseignant à la faculté et que je serai donc à temps plein euh, député de cette circonscription. Orain gelditzen da jakitea, sorlitaiken modem talde parlamentario batean koka litzatekenez, erantzuteko goizegi zela erran badauku ere, hipotesia ez du baztertu Pirineo Atlantikoetako seigarren hautesbajutiko diputatuak.